بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى وسلم عليه الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نترجيه صوت توازيما إن شاء الله تبارك وتعالى تنمشكر الله سبحانه وتعالى تنبوكتانا تينا tukiendelea kukumbushana machache kuhusiana na هي يعني عنوان min akhlaqi al-anbiya alayhim assalam miongoni mwa tabia za mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala na tungali katika mukaddima kwa sababu kuna utangulizi mrefu ambao Sheikh ameweka na ni muhimu sisi kuelewa na leo tunaingia katika mukaddima al utangulizi wa kumi na Sheikh asema ya kuwa eh, tulivyozungumzia ya kuwa mitume ni binadamu katika mukaddima wa tisa Sheikh asema ma'a bashariyatihim pamoja na kuwa hao ni binadamu ni wana wa Adamu kama wanadamu wengine faqad khassahum Allah ta'ala bi khasa'is duna nasi Allah subhanahu wa ta'ala amewapa mambo ya kipekee ambao wao wanasifika nayo <clears throat> kinyume na watu wengine wa hadhihi alkhasa'is na haya mambo ya kipekee ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewafadhilisha nayo la tukhrijuhum an da'irati albashariyah haywatoi katika bracket katika circle ya kuwa ya ubinadamu wanabakia kuwa ni wana wa Adamu الصلاه والسلام لكن lakin عز وجل لكن الله lakin Allah subhanahu ام يوابا مambo amewapa mambo haya kipekee wastafahum na Allah subhanahu وتعالى اكواچغوا akawachagua biha duna ghairihim akawachagua na kuwapa mambo haya kipekee kinyume na wasiokuwa wao alayhi salatu wassalam kwa hivyo kuna mambo ambayo kuna veo vya hali ya juu ambavyo wao wako nayo wanadamu wengine hawana kuna mambo ya kipekee ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewahusisha nayo na wanadamu wengine hawana na mambo haya inawafanya wao kuwa ni bora kuwa katika hadhi na daraja ya juu kuliko mwanadamu mwingine yoyote na miongoni mwa mambo haya ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala amewahusisha nayo mitume wa Allah Subhanahu wa Ta'ala famin khasa'is al-anbiya'i war rusul duna an-nas jambo la kwanza ni al-wahyu wao wanapata ufunuo wanapata ujumbe moja kwa moja kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kupitia malaika Jibril alayhi salam kwa hivyo wao wanapata wahi, wanapata information directly from Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hili ni jambo ambalo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala amewafadhilisha nayo. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliambiwa sema qul innama ana basharun mithlukum mimi ni mwanadamu kama nyinyi lakini Allah subhanahu wa ta'ala amenifadhilisha kwa kuwa yuha ilai Allah subhanahu wa ta'ala huniletea wahi miongoni mwa mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewahusisha nayo mitume ni al-isma Allah subhanahu wa ta'ala anawalinda Allah subhanahu wa ta'ala anawachunga wasiingie katika maasi ya aina yoyote hasa al-kaba'ir na hasa wanapofikisha ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala amewahifadhi na kuwapatia tawfik wanafikisha kama anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo hawa mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala wanalindwa na maasi kwa sababu wao ni min ibadillahi almukhlisin wa mukhlasin wao ni miongoni mwa waja wa Allah subhanahu wa ta'ala ambao wako karibu na Allah subhanahu wa ta'ala na wana ulinzi wa karibu zaidi wa Allah subhanahu wa ta'ala kuliko mwanadamu mwingine yoyote miongoni mwa eh, khasais au mambo ya kipekee ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewahusisha nayo mitume ni kuwa anna a'yunahum tanam lakin qulubahum la tanamu ya kuwa macho yao huwa yamejifunga na yanalala, yanalala lakini nyoyo zao ziko alert moyo uko alert na macho imefunga yaonekana ikilala na hii ni kwa mujibu wa hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema wakadhalika al-anbiya tanamu a'yunuhum wala tanamu qulubuhum vivyo hivyo mitume nyoyo zao au macho yao hulala na nyoyo zao zinakuwa ziko alert wakati wote miongoni mwa mambo ambayo Allah amewahusisha nayo ni kuwa annahum yukhayyaruna 'inda al-maut wao hupewa chaguo they are given choices e, wakati wa kufariki wanapewa e, e, wana, wanaambiwa wachague ikiwa wanataka kubakia kuwa ni mwanadamu wa kuishi milele katika dunia au antamut wanachagulishwa ya kuwa ukitaka utafariki ukitaka utafanywa ubaki milele katika dunia hii na hii ni kwa mujibu wa hadithi iliyokuja katika sahihain alivyosema mtume sallallahu alaihi wasallam ma min nabiyyin yamrad illa illa khira baina ad-dunya wal akhirah mtume yoyote ambaye anaugua hasa kuugua kwa maradhi maradhi maut isipokuwa yeye hupatiwa chaguo ya kuchagua imma kubakia duniani milele au aende akhira kukutana na Allah na wote wanachagua kwenda akhira na kupata malipo yao mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala miongoni mwa mambo ya kipekee ya mitume ya mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala annahum yudfanuna fil makani alladhi matu fi wao huzikwa pale walipofarikia pale walipoaga papo hapo ndipo wanapozikwa kama alivyozikwa mtume sallallahu alaihi wasallama ndani ya nyumba ya Aisha radhiyallahu tabaraka wa taala anha na hii ni kwa mujibu wa hadithi asema eh, ma qubida nabiyun illa dufina haythu yuqbad hakuna mtume ambaye kwamba hufariki isipokuwa anazikwa papo hapo anapo anapo anapo anapoaga anapo alaihi salam alaihi musallatu wassalam miongoni mwa khasais za mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala anna Allah azza wa jalla harrama 'ala al-ardi an takula ajsadahum ajsadahum Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha ardhi kula mili ya mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala wasiokuwa kuna baadhi ya wasiokuwa mitume huenda pia wakapata daraja hii ya mili yao kubakia na kutoliwa na na ardhi lakini eh, sio umum si jambo ambalo kwamba ni, ni, ni general kama vile kwa mitume kwa wasiokuwa mtume huenda ikapatikana lakini kwa mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala ni khasiyah ni jambo ambalo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewahusisha nayo wote mitume wa Allah mili yao hailiwi na ardhi na wasiokuwa mitume kuna miongoni mwa waja wa Allah ambao Allah subhanahu wa ta'ala na neema hii ya ardhi kutokula mili yao miongoni mwa mambo ya kipekee ya mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala ni kuwa annahum ahya'un fi quburihim yusallun wa wako hai ndani ya makaburi yao na wanaswali enjoy yani katika mambo ambayo wananeemeshwa nayo ni wao kuendelea kufanya ibada ya swala alayhi salatu wassalam kwa hivyo haya ni baadhi ya mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewahusisha nayo mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala na kama vile mitume Allah subhanahu wa ta'ala amewahusisha na mambo ya mambo ya kipekee kama haya basi mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye amehusishwa na mambo ya kipekee ambayo ni yake peke yake kama mtume sallallahu alaihi wasallam tukizingatia kuwa yeye ndiye mitume bora mtume bora kuliko mitume wengine wote waliotangulia ni yapi baadhi ya haya mambo ambayo amehusishwa nayo mtume sallallahu alaihi wasallam haya ndio tutakayozungumzia katika darasa itakayofuata باذن الله تبارك وتعالى وجزاكم الله خيرا نسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته